munsi byifashe gute nibiki uno munsi byokorerwa ko kugira koko demokrasi nk'uko yagwaniwe n'abayigwaniye kuva mu myaka za mirongo icyenda ngo ibandanye itsimbatara niyo ntumbero twaciye dutumira Eh, perezida eh, leonce ngendakumana na honorable reka tubaramutse twongera tuhanikaze n'ikaze muri karadiridimba uno munsi kumbure ngira muraza kutubwira ibitari bike ku bijyanye na demokrasi umuzo wayo n'itsimbataza byayo mu burundi urabye cagiye uno munsi murashima uko byifashe urakuze cyane turi ko turayirondera mm. turayishikamwo turacayirondera ariko ntitukiri mu ndwaro za gisirikare nk'uko twabivuga kera mm. kandi ntiturashika mu ndwara ya demokarasi nk'uko eh, ibimenyetso bya demokarasi biyerekana inkingi za demokarasi inkingi za demokarasi haracari ingorane nyinshi mhm. hari ingorane nyinshi eh, aha twavuga yuko mugabo reka ko tukiri mu ntango duhere aho hambere demokarasi iri kiragwanirwa eh, demokarasi iri mhm. abarundi baratinze barabimenya birahinduka hanyuma turaca mu ntwaro za gisirikare iby'abakoroni n'ibintu ntabyo mvutse turaca mu ntwaro za gisirikare imyaka hafi mirongo itatu yeruye mm, intwaro za gisirikare zeruye atakindi cyavugwa aho ubutegetsi bwatangwa n'inkoho gusa umuheto umuheto ubu rero twarinjiye mu byiyumviro by'intwaro ya demokarasi turaza kubigaruka ko mu ntamamye zihari hari ibyo by'abari bahari icyo gihe batemera umuzi wa demokarasi kubera bari bafite ibigwanisho mm. mu nyuma hari imigwi eh, yafashe ibigwanisha iragwana kugira ngo ihabutse demokarasi ihinduka batarimenyera rwose bashobora gushika aha bakadamwa bati iyo dufuma twisubira hahandi ngira ibyo murabizi no mu gikoloni hari abavuga bati independence ni nyaruke abandi ati ni buhoro buhoro abo abayibayemwo bayibamwo nabi yaraje bakavuga bati iyo dufuma twigumira mugabo nabivuze ko tuzakubigaruka ko mu ntambamyi eh, mu ntambamyi intambamyi ziriho mm, kuko abanyagihugu urabona turazigaruka ko barabyumva neza cyane mugabo ingufu zabo ziracari nke nitwagaruka mu ntambamyi ndetse kukwereka igituma ari nke mhm. igituma ingufu zaba ari kubikwereka ziracari nke ariko twahagarara ku bintu nka bitatu cyangwa bine twavuga tuti twipfuza ko mu burundu hatoguma havugwa umugambi umwe iprona gusa cyangwa uwundi uwo ari wo wose mhm. ku butegetsi hatezwa kuba imigambwe myinshi mu butegetsi cyangwa mu gihugu mu gihugu mm, abantu bategeka bakaba batogwa mu migambwe irenga umwe mm. eh, irenga umwe MSD turamenya yakomotse ushobora kuba yakomotse kuri iyi poroda ngo ntibizwi ntiboneka neza ariko yashobora kuba yakomotse kuri iyi poroda birashoboka harabyumvira uko mm. rero eh, ariko ndavuga nti iyi migambwe ingana gutya ntiyari ikenewe twari dukina imigambi mikeyi igira ama itegura imigambi ikaza mu mahiganwa kuko harimo imigambwe myinshi maze kubona ibaho mm-hmm. itegereje gusa yuko hm, hari icyo baboneka mm. icyo rirenze konvansiyo eh, ya guverinoma yako arusha abantu mu mutwe bakagenda bafise ati nje mu biganiro ndonka nk'itongo cyangwa iparasera iparasera y'ikibanza mbe bo harebe mbera umukuru w'igihugu arabaraye yabakure ati ndashobora kuba umukuru w'igihugu nje hariya ariko urazi yuko icyo gihe benshi bavuga bati ugiye mu biganiro curonka kigobe ahita kigobe nka karitsiye nshyashya nabyo nyine byari kandi harimwo birimwo birahari mm-hmm. mugabo cyane cyane burya byari ibintu by'ibibanza mugabo by'ibanza ngo byaca bizana kigobe mm-hmm. eh, amaze kurangira ikibanza akaba nk'umushyikiranganji aca akaba nk'umudepite yacaronga mm-hmm. eh, ibyo rero byaratumye abantu bibaza bati twiyonkore ku migambwe cyangwa dushinga imigambwe turonke ibyo turonka eh, turonke ibyo turonka gusa ariko atari cyo cikana ku ntwaro ibereye oya mm. ahubwo icyo ibyo birayica ibyo nibyo byiciye demokarasi tuza kwigaruka mm-hmm. mugabo eh. rero aho ikintu umuntu ashobora guca yibaza urabona ayandi ma politike bateye imbere baragira gauche na droite bakagira ba republique base n'abademokrate bakagira ba libero canke abandi baki ariko ni igiki cabuze mu banyepolitike b'abarundi ibyo rero ko tugaruka ku ntambamye kugira koko demokarasi uko tuyumva aba ariko bayigendera hano abanyagihugu babaje inyuma icyabuze ikinini cyabuze eh? kuko hari nk'igisirikare cy'ubwoko bumwe n'intara imwe n'ushaka hakaba ubutungane bw'ubwoko bumwe hakaba intwaro ibita intwaro mm, ibiya mu gihugu hagati cyangwa nyine y'ubutegetsi uri gutwara mhm. ugasanga ni nk'ubwoko bumwe eh? ibyo rero byaratuma banka ko demokarasi sigurwa neza ko bavuga ati ibyo bintu bya demokarasi n’ibintu ibintu abahutu bazanye kugira eh, ntibanavuga ko ari kwirukana ku butegetsi abatutsi uko babyavugwa ngo kugira bamara abatutsi bagacatera ubwoba abantu bose hakaba uruhagarara mu gihugu iyo ntambamiro nyamukuru byaranze yuko bagira kudeta baca batwara n’umuganga niyo numva batwarirwa hehe niyo ko batwara erega forode bituma yagize n'ingorane n'ubu yatsinze abasirikare ntiyatsinze abaporoni hmm. twatsinze abasirikare kuko twatsinze inkoho bisanzwe mutagwaye eh? mutagwaye eh? urwanyeho ntubutsinze urwanye ntubutsinze kuko urwanye biragaruka werekanye yuko inzira ari ingwano hmm. n'abandi niyo baca twebwe hmm. twagwanishije ubwenge ibyiyumviro eh, nge twagwanishije naho ibyo by'inkoho iyo wari umuti iyo bakugwanisha inkoho wari umuti afurika nta bibazo bifise n'uburundi nta bibazo tuba dufise inkoho zirahari ni nyinshi umuti warabonetse kera mm. ariko rero byaranse none kuva muri mirongo itandatu na gatandatu si inkoho ziguma zivuga gushika uno munsi hari umuti ubona uravamo n'agahengwe na gato gato tugira niba ubona eh, inkingi za demokarasi harimo n'ibi turi ko turagira iby'abamenyesha amakuru byo kumenyesha amakuru n'abantu kuganira mm-hmm. naho bifise ingorane ariko bikora mm. demokarasi cyangwa iyo ntwaro ibereye yagizingamika ni biki hama ni igiki cyoba kiriko kirakogwa n'abarundi muri rusange reka ndamaze kubivuga no gushimangira gusa ni bibiri mbere cyayizingamitse kwabaye ukutabona kure kwabari ku butegetsi biyumviriye bati dufise inkoho dufise abanyabwenge dufise amafaranga ni itembagazwa ry'ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu mm-hmm. na cyane cyane umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu mu Burundi kandi w'umuhutu abahutu kandi urazi ko bamaze imyaka mirongo ingahe bategerana hari ubutegetsi hafi mirongo ibiri n'ingahe n'indwi mm. nabyo wumva abantu bagaca bamwica batibajije uwo muntu ajya avahe rumva rero ingorane yaciheba rero n'abatarabyo byose bakamwica bagaca batembagaza n'ubutegetsi bagaca mbere bavuga bati ubu butegetsi tubushyize mu minwe y'abasirikare niko byagenze burya no mu ntara bacavuga ati intara zose zitwagwa n'abasirikare bari hafi y'aho hantu burya amatari baciye bafatwa abatishwe baciye bapfungwa abandi barangara biratandukanye rwose n'ubu hm? ibi biratandukanye gake gake mbo urabye uti nge gutwaza inguvu mu kazu bitandukanye ariko urabye ingene ubu bishikirwa bisa n'ibitandukanye ubu bishyikirwa abantu bavuga duciye mu matora mm. eh? barabwira abanyagihugu ati baciye mu matora mugabo bujya amatora nawe ntiturimo kujya mu matora uzaba induru zizohaba mm. uzaba abantu bazopfungwa bazofatwa eh? uzumva ibihuha ibicya ibintu byinshi cyane batera ubwoba abantu uzobona abantu birirwa biruka ku misozi n'inkoho batera ubwoba abantu uzobona abantu bafata amahera ya leta bakakura ngaha mu kigega bakaduga ngo bariko baha ubukene mm. inzara ubushomeri abantu barabuzwa kwinjira mu nzira ya demokarasi neza imigambwe yabo igafutangana amashyirahamwe agafutangana amaradiyo n'imenyeshamakuru byabo bakemera bigacafura bikazimangana kubera gukena mm. tutaronse iki cyangwa kiriya karabaye naka yubatse inzu naka yaguze umuduga naka yagize mariage y'imiliyoni mirongo itatu mirongo ine eh? ugasanga mu mitwe y'abakiri bato bimeze uko mu mitwe y'abakuze bimeze uko bakagira umusinzi numvise hajya ubwo kwikanda byakatse ambete urumva urumva birajana jana wowe wikanze uno munsi uzo gukurika ejo nazikanda ariko ngo muhagarika ngo ntiyikande ariko Leonce honorable ngo abafrode benshi eh, baridoga mbe nuko batatwaye umwanya munini nuko bataronsa kanya nabone ko kuja ku butegetsi burya hari kinini eh, bari guhindura abafrode bu bidogera cyane cyane ko iyi ntwaro ya demokrasi yanigiwe mu menshi birahari burya imigambwe ntihari ikimenyetso cya mbere n'imigani inkingi ya mbere mm. n'imigambwe mm. irahari ariko nako ingene ikora inkingi ya kabiri n'amashami yigenga gateka kazina muntu nakugena byose yari amashira agwanira gateka kazina muntu urabona ingene ayo mashira hamwe ameze ingene akora ayubahuka akorera hanze mu kinyegero mu buhungiro 61 ubusa 183 amajana 933 turiko turabira hamwe uno munsi uko demokrasi yifashe ahigeze kumbure n'intambamyi n'umuti wotogwa kugira intwaro ibereye itsimbatare hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka gato tugaruke eh, honorable nk'uko muri ko muramwumva turi kumwe na honorable leonce ngendakumana yatwaye umugambwe sawa nyafurode baratwaye n'amashingamateka uri umunsi jena nagira ngaruke ku ntererano yanyu namwe mwebwe nk'umu uwigeze kuba umushingamateka uno munsi ni iki cyangwa gute mufashanya na bano bandi eh, bari ku butegetsi jewe ubwanje umbonuku avuze ko hmm. mutwe n'amashinga amatanga twara na na Frodebu ngitwara ibyo bintu naraganiye n'abategetsi ba CNDD-FDD batari bake kuva ku misi nkuru nziza twaganiriye kenshi turanasinya mbere n'urupapuro rw'amasezerano darufise amasezerano y'iyi y'ingene twokorana neza kugira demokarasi zimbatari mu burundi hanyuma umwuga banganya ibyo oya oh, ibyo twebwe mm. ntitubijamo muri Frodebo ibyo uragenda ubariza ahandi ibyo mm. nabyo tujamo tubijamo tuba turi muri ibyo mm-hmm. urabona ko atanahamwe turi hanyuma ndaganira n'abarongoye umugambwe bose gushika kuri uyu ahari bari ku butegetsi umukuru w'igihugu burya nivyo ko ariko ibyo ni ku muntu kuko igisoda cyo cy'igihugu n'abantu mm, igisoda igisoda eh, cyo ni icy'igihugu eh, urazi nk'iri gisoda n'igipotsi byavutse kumbona kiri muto simvuga mu Burundi mvuga umuzo w'igipolisi n'igisirikare burya kera eh, eh burya kera ingena abantu babaho bakingira abo bategetsi n'ibyabo cyane cyane ariko igisoda ni icy'igihugu akarero nako mwaduhaye abo birukanywe bavuga yuko birukanywe ntibararekura ngo igisirikare kibe igisirikare cy'igihu nakubwiye ko intwaro zamaze imyaka mirongo itatu ziva mu nkoho abo bantu bariyumvire ko aribo soko ry'ubutegetsi none umushyikiranganji w'intwaro hagati yo hagati urahirutse kumwumviriza wewe yavuze ati abo bapolisi n’abasirikare basirikare birirwa biruka inyuma y'abantu ngiye kubakurayo yavuga ibyo atazi bibaza ko barihara mm. bari mu nka ari muri mm. bacunze mwene ayo matungo nyine mm. eh, bagira rero hariho ingorane zingira abantu bigenza ubwabo rero mhm. eh, mu ncamake nuvuga nti nibyo turiko turinjira turi mu ntwaro turiko turinjira mu ntwaro ya demokarasi mugabe intambamye ziracyari nyinshi kandi nyinshi nazidondaguye hari n'izindi ntadondaguye ariko ego ego mwakoze cyane ku ntumbero mwahaye ikiganiro cy'uno munsi turabashimiye birava bingora no kuronka aho mpera kubera mfise byinshi novuga kuri iyo ntumbero mwahaye ikiganiro no kubipanga neza ca ku masonga cya ku ibibazo uremerewe ibibazo bitatu yego kenshi na kenshi na mvuga ati demokarasi ni nk'umwana umwana aravuka akonka akavura agatangura gutambuka nabi nabi agatangura akajya ku ishuri amashuri mato mato agakura agakura mpaka akazova nk'umugabo w'ijunja n'ijambo akanasaza david Eh, akanasaza hanyuma mhm. neza mhm. akagenda burundu yego kabisa mu majambo make rero jewe ico nico bita demokarasi mhm. turavye rero demokrasi y'igihugu c'iwacu iyo yavuye naho igeze tugeze ku rugero rushimishije bamwe n'abandi bashobora kugira icyo babivuze ko ngene bavyumva ariko ku bwanje jewe mbona tugeze ku rugero rushimishije mhm. ikimenyamenya ntitukirabire kure ubonye umwuba wa Leonce ngenda ku mana ashobora kuza ngaho muri muri iwanyu mm. agashikiriza ivyiyumviro vyiwe uko avyumva uko abibona ariko ndazi yuko atamuntu aza urwara canke ngo amwiruke ko no munsi kubera ivyiyumviro ashikirije mm. ku bwanje icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko demokarasi igeze ahantu hashimishije mbega hoba hariho ibikenewe gukora kugira ngo tugere nyine ku isonga rya demokarasi neza mm. yego cyane bihari no mu bihugu wanashaka biteye imbere ibyo twita yuko ari ibihugu biteye imbere demokarasi nta demokarasi yera ngo de ibaho nk'abanyagihugu hama hariho ibyo twidogera abanyagihugu hama hariho ibyo dusaba hanyuma leta nayo ikamana ntayo ishaka kuba yo um, yo yo korosha ibintu kugira ibintu bigende neza mm. hanyuma rero mu ntambamye ya Donda Bongo kimwe kabisa na jewe nemera mm -hmm. intambamye ijanye n'ubutunzi mm. mu by'ukuri urabona ati ubukene n'intambamyi rwose e, e, aba banyakuntunga bazungu nibo batuzaniye demokarasi batuzana demokrasi ego yari ikenewe kugira abantu dushikirize twitore indongozi n'ibiki mugabo ibihugu byacu urazi yuko e, atari hake ubutunzi bwacu buhereye iwabo kandi babutwarira ubusa icyo nacyo ni kintu twoganira uwundi munsi mm. ni ukuvuga rero iyo turi igihugu turi ibihugu bigisabiriza bikizerinze tudashobora kwishingira imigambi yacu hanyuma twayifinansa iyo ni intambamyi ikomeye mu bijyanye na demokarasi kubera abanyine bitongo nibo batuzaniye demokarasi kenshi na kenshi kubera nibo badufasha kuba baduha amahera n'ibindi bazoshaka yuko leta zizoba ziri mu kwabo ukuvuga izo leta zikaba ibikoresho iyo rero ni intambamye ikomeye niwe nkagira nti igihe cyose muri afurika tutazona turigenga mu bijyanye n'ubutunzi igihe cyose ibihugu bitari biko tuzoba tukigenze demokarasi n'ukuri kuzoba ari ukugwazagwaza buke buke kubera abari ku butegetsi baba bahanganira byinshi harimo n'ibyo bibazo by'amakungu ibyo mhm. bihugu bidufasha biba bishaka yuko batwara igihugu uko bo babyifuza apana uko abanyagihugu babyifuza uko bo babyifuza niyo rero iyo ni intambamyi mbona cyane itubangamiye nk'ibihugu bya nyafurika mm. umunota umwe hanyuma iyindi ntambamyi jewe mbona rero mhm. aha ni neza neza ku bijyanye n'uburundi hanyuma nca ndanamubaza n'akabazo umutumire mhm. ni abantu baguma ku butegetsi igihe kirekire hanyuma ntibashake no gutegura abazobasubirira igihe bakokorotse hmm. aha nkaca mbaza umwuba wa umutumire jewe ubu ndarengeje imyaka mirongo ine mhm. navuye mu burundi um, igihe cya forode nari niga mu wa gatandatu hmm. nari imyaka cumi n'ine ndabuzimira ku mana murazi yuko umwuba ah, wawe kuva kera akomeye muri fotebu yagiye mu nzego zitandukanye ariko gushika n'uno munsi urabona aracari muri fotebu aracavugira fotebu ucumenga ucumenga na kibale mbega ndabuzimira ku mana azokukuruka ryari aje mu bindi mm. arekere abandi bacaruka bagifise kumbure amaraso singa gishushe ntibyumvikane nabi mugabo bakirimo kugira ngo babandanye nabo muri ivyo muri uko guteza imbere icyo twita demokarasi mm. hanyuma iki ndakibaje rero ngenda ku mana mhm. ndanagitura n'abanyamiryango n'abanyamuryango mm. bose bose bose muri rusange zamugera ahantu mukavuga ati twebwe twarakoze ibyo dushobora twarakoreye mm. igihugu bace bamanika itaburiya ubu harageze yuko duhaguruka tukabisira abantu mm. abo bandi nabo bakaza n'ibyiyumviro bishasha n'imigambi bishaja nabo bakagera aho badodoje mm. rero mbona yuko icyo cyiyumviro umenga mu burundi ikirashikayo kandi nayo ni intambamyi mikomeye mbona umenga mu bituma demokarasi idatera imbere cyane ku rugero rushimishije coba kirimwo mhm. ariko rero um, nibaza yuko tuzotsinda dushikayo kubera uko bugezwe bw'iki mhm. intwaro za gisirikare urabona twarazisezereye ubu turitorera intwaro za mwana mama intwaro za yokora duhure ivyo byose twarabisezereye n'ivyo byose rero ni bimwe mu bizofasha kurosha ya demokarasi mu bizofasha gutsimbataza ya demokarasi kandi tuzoshika murakoze cyane david murakoze akanya ni gato urakoze cyane mwishyure david kuraba ingene twokomeza iri shure rya demokarasi twashinze muri mirongo icyenda na kabiri hmm. mu burundi ishuri ritagira ikibaho oya ishuri ishuri tuvuga muri Frodebusi imwe n'aya mazu hmm. ni gufasha abanyagihugu kumenya ibiba mu gihugu akamenya gutandukanya icyatsi n'ururo akavuga ati ibwirizwa nshingiro jewe rinyemerera ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi kwigumiza ku butegetsi umwanya muremure haba mu migambwe haba mu gihugu mbere bihera mu gihugu babimana ko bihera mu migambwe burya uri mu mugambwe ugakorera amakosa niyo ugeze ku gihugu ukorera amakosa jewe rero nagomba ndabumenyeshe yuko ndiko ndarangiza ibiringo byanjye mm. mu bya politiki yashatse guhagarara hahandi usanga muri politiki canke mu gihugu eh. amazina ni yayandi abantu ni babandi ati nore politike mm. canke iyo demokrasi kuki idatera imbere tubone abandi byatewe nibubona bimwe nariko ndadondagura twaciyemwo nivyo bibitera kuko n'abanyagihugu hariye bagera ati hari umuntu yumvira ati je nari kuja hajya bukuru toma ariho ntihenze abamukayanza mu mm, yarasubiye ku gatumba mm, aba mu komera nshuti yanjye mm. komera komera nyarutsa ufise iminota hasigaye iminota ibiri kuko twatanze itatu itatu ijana n'ibibazo bitatu usigaje ibiri ngo wababuze ngo bacerere baheze imyaka itatu urumva urumva urumva nk'ubu tuguhaye akanya ugire icyo ushikirije ari intererano yawe urumva uciye ujya mu bindi ubu uriko urajuragiza intumbero twahaye ikiganiro urabona usigaje umunota umwe oke intumbero wahaye ikiganiro mbabarire gato yareka urumva habayemo ibishobisho mbabarira gato none n'akanya gato yari ingorane inshuti sawa sawa duka ku ijambo mufise ubwoba ubwoba je naguhaye umwanya mugabo urumva nk'intasho canke indamukanyo mwashobora kuzigira inyuma y'ikiganiro ariko mu kiganiro umwanya n'amafaranga urazi ko umwanya kandi ari umwanya turabona ko atakindi bishimirije atari ibyo nyene by'igisirikare turavuga tuti mbe burya none kaciwe ingani babe ari bo bonyene ariko mhm, ariko abaporona nabo babajije bavuga n'umuntu umuntu ntace yitirwa umugambwe wose Leonce tumaze no gushikira twitwa ngo dushike ubutegetsi twatwaye amezi atatu gusa bagaca badutembagaza tugaca mu bintu tutazi ibyari ari byo ubu rero umugambwe sabanya forodebu wihaye ihangiro ryo kwigisha abanyagihugu gushika bamenye icyo bari icyo bamariye igihugu burya abanyagihugu ntibaramenya neza ko bo soko y'iterambere arabavuze ubukene ubushomeri inzara burya ntidushobora kurwanya ubukene ubushomeri inzara abanyagihugu batarimwo ntibikunda umutegetsi we yibereye mu biro nk'uko iwacu twaba twambaye amakaravati uzobugwanya gute kuza kuyiba gusa mm. nanjye wenda kubwira mm. burya rero abanyagihugu twarafashe inzira yo kubandanya tubigisha ibyo tutashoboye kubigisha kubera haciye haduka intambara mu gihugu ubu nibyo turimwo mm. nibyo turiko turitegurira nko muri ukwezi kwa demokarasi Eh, abantu bagenda bashyikiza ibyumviro nk'uko nyine hari abaduga mu misozi haratanga ibiganiro nk'uko ndi ndagira kuri umugambwe hari gutanga ibiganiro nk'uko nyine kandi barabanda turabandanya twebwe ni ukwigisha kugira iryo shuri rya demokarasi ritsimbatare ku buryo umunyagihugu agiye gutora agenda avuga ati iyi karata yanje iyi nicyo kigwanisho cyanje ngiye kwikura ko inzego zatwaye nabi mm. akabime akamenya ko kimujyanye atagiye kumukate bamuhe mu gitondo cyane uwazinze kumutera ubwo bamuhira ngiye kwikura ko ubu rero ngiye guhindura n'abategetsi mm. ngiye kubahindura hama nanje nshobore kwidegembya mm. uwo n'umunyagihugu wewe watowe umukuru w'igihugu umushinga amateka umukenguza amateka mustantego kumutumba bamenye ko batatuwe ngo bagende bahunyanga batera ubwo banyagihugu mm. uba watowe kugira ngo ubuzurize ubashyire hamwe ubateze imbere babane neza mu budasa bwabo hajya ku mutumba muri komine mu ntara no mu rwego rw'igihugu mm. imwe tukumva ivyumviro biri hamwe ariko namwe ntimutanatane gutyo kuko bizoceboneka yuko demokrasi mwigisha namwe atayo murimo turangiza mu masegonde make icyo cyiyumviro turagivuze kandi twaragitanguye bujya kiri mu nzira bujya haraheze nk'imyaka nk'itanu ine itanu ni myinshi ni twaratanguye hari n'abari baragiye muri za nyakuri bagarutse hanyuma mugabo urumva iyo urwana 2021-22 birimwo ko dutegerezwa kubikora muri uyu mwaka turimo nyene mm. twaraye dutangwe ejo bundi ico kibazo kirahari kirimo kandi ndaze ko ariko baranyumviriza Eh, mu bo tuzogikorana tuzokorana barahari mm. kandi honorable Leonce Ngenakumana reka ndagushimira turaterana turaterana ku butegetsi tukabereka ah. ibyagiye bidusitaza kuko nabo ntibabigwemo kuko biraboneka ko ariko barabigwa akajya mbona katujanya kana akanya kagenewe kino kiganiro ariko reka ndagushimire mwakoze kwita ubutumire bwacu bamwe mubandanye nuko kwezi kwa demokarasi muri mwo nanjye ndabakengure cyane kandi ndakenguruke abaterereye ah, abatwumvirije hari abazoduterera kuba ari kuravuga bakatwandikira twebwe nyine batenze mm. kubicisha ngaha ah, bose ndabakengurukiye kandi